Awit, Kabanata 54 Makapangyarihang Diyos, ako'y iligtas, ipagsanggalang mo ng iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, aking panalangin, iyongang pakinggan, aking mga daing. Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit, ang ako'y patayin, kanilang nilimot na ang Diyos ay sundin. Batid kong ang Diyos ang siyang tutulong. Tagapagsanggalang ko, aking Panginoon. Ang hinahangad ko ay maparusahan sa gawang masama ang mga kaaway. Ang Diyos na matapat, sila'y wawakasan. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat kay Yahweh, dahilan sa kanyang kagandahang loob. Iniligtas ako sa kabagabagan, iniligtas niya sa mga kaaway, at aking nakitang sila ay talunan.